to all employees of CBC majong bagong tuig ninyong tanan review ta sa atong dagan para makahimutag adjustments o improvement when I said improvements ang meaning ana lipay tanan atong tulayron og hapsayon tanan ang unsay para kinsa ihatag genuine love as brothers and sisters mga atong punuan na value og sandanan labaw sa tanan gugma pagtahod sa atong amahan therefore gijang kagustuhan mo atong may akong gustong atong tumanon with our willing heart so ang mga kasuguan ni Jah nga dugay ng wa mapahuman mapatuman ato nang dagaan og priority meaning di na pugson indong atibida asa ni ihatag isang tights free si daon sa idang gusto pero it is time for me to assert my will is original brain and main owner sa negosyo in fairness to her and recognition of sa idang kahago talent sacrifices ako gusto ida ang pambaing nga department sa bakery meaning mga cakes kana ijang tights ug si Jay bahala sa income akong buwion mao ang panglaki or pangmasa nga department kani mao akong kuhaan sa tights para ang atong mga plano mapunduhan ang tights mao atong gamiton mag-finance kay mao ni principal nga means o gamiton to finance or funds the two type of charity kadugay nang gitudlo sa Ginoo very effective karon implement sa China namely number one dole out charity meaning give a man a fish and you feed him for a day according to the Chinese proverb sa Bible it means Matthew 25 feed the hungry, give drinks to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless, care for the sick, help the prisoner and slave, receive through freedom. Number two, empowering charity, meaning the Chinese proverb, but teach him how to fish and you will feed you will have feed him for a lifetime. Bible equivalent is Deuteronomy 15 equals statute or ordinance of the seventh year Sabbath. Sabbath means rest, rest from hard labor, rest from employment, etc. Meaning and intent sa application. Dole out charity we needed, empowerment charity we needed. Paminawa ni Ninjo unsay effect sa USA versus China nga nag-implement ini. Sa nagunang uh, 200 years, ang USA o Europe ang nagdala sa Africa. Makita na to ni kay napilman ang Pilipinas o dumala sa Amerikano starting 1945. Ang taktik sa Europe o Amerika mo ni exploit Africa meaning kuha subsop sa mga natural resources such as gold, silver, lead, iron, diamonds in Congo, etc pero no development sa ekonomiya, no infrastructure, no development sa human resources, confined to manual labor ang mga Africans sa ilang own land, own resources, but dili ila ang mining companies. Ilang education, gisupres kaadyo. Walay roads and bridges, gihimo Naghimo roads o bridges ang mga Americans o Europeans kung mag-connect lang ni sa ilang minahan o sa pier. So, so resulta na kini og grabe nga deterioration sa infrastructure o deterioration, deterioration panglawas o pangisip sa mga Afrikano. Makita nato mga bata o hasta sa mga tigulang panit bukog na. Din laing pinakapait, katong nilibon la gi-export sa USA, UK, etc. as slaves, black slaves. Tanaw mo sa movie nga 11 years a slave o uban pang movies about slavery. Kaning mga Chinese na ani kay ubos sa mga Americans. Kay in the past, Parihas po ni sila sa mga Africans. Sila gipatrabaho sa mga minahan. Pagtour ni Rizal sa USA, ang una ni Zhang nakita pagdunggo gyud sa California, mga Chinese miners under harsh and unsafe working conditions. Conclusion ni Rizal sa ijang gisuwat nga ijang gisuwat sa ijang diary, he said, I don't like the freedom and prosperity in America because it is only for the white man. Wala og never gi-apply sa mga Americans ang empowerment charity. That's why poverty and deterioration sa mga Africans, Chinese, etc. Inay ilang sundon ang sugo sa ilang ginoo nga naa sa ilang Biblia kanang Matthew 25 nga dole out charity o Deuteronomy 15 empowering charity exploit hinoon sila sa both human and natural resources sa Africa kani nga exploit or sack system maujud noon nakalato sa UK and USA and Europe at the expense of the Ameri Africans, Chinese, Filipinos, etc. Dili man monster ang mga Americans o Europeans but this was how small, limited was their love para lang sa ilang self-family o grace o country. Ang unsay outside is treated as resource or tool, not as fellow humans or neighbors or brothers. Grabe ang expedition and slavery before the machine was invented. Pero may reduce ni gamay after the machine was invented to help manufacture products. So that's why dili na slaves ang halan, kundi employees na. Industrial Revolution ang tawag ani nga period of time na ana mga machines. Question. Natupong ba sa standard o expectation o will sa Ginoo tubag full short gihapon kaadto kay inay 6 years ra gitugot sa Ginoo na period of employment din time pod ni siya sa training and full experience sa workers aron ma-master sa craft og saving pod sa kapital wala ni tumana sa mga employers nahimo silang greedy capitalists. Ang kahiubos o deprivation sa mga employees aka modern slaves nahimong hitrade ni militant revolution in the face of apathetic and different callous employers nga ilang gitawag og capitalists Christian capitalists ang mga suffering but revolting workers nahimong o gitawag og proletariat. Ang overall name nila is communism. Ang main expression sa communism was and is the labor unions o insurgency, especially rural. Ang spirit of greed sa capitalism suffered fatal blow sa Russia sa dihang naihaw ni Stalin ang 20 millions ng mga kapitalist and their intellectual sympathizers. Appeal na mga musicians, artists, middlemen, politicians, etc. Own blood brothers na ah. Pero doble sa China kay at least 40 million man to 80 millions ng mga kapitalist maoy ihaw ni Mao Zedong. Ang communism is the result triggered by capitalists, ignoring God's command in Deuteronomy 15 to practice empowering charity. Kanang giingon sa Chinese proverb nga, teach the man how to fish. Revenge o balos ni sa abuses kaning kaning kumisin revenge o balos ni sa abuses and callousness of the capitalists. Matawag nato nga wrong method ang pag-implement. So matawag nato ang communism nga wrong method nga pag-implement sa love for the oppressed or pagpatuman sa kausa sa mga kabus kay gipatuluan man og dugo. Pero naay madyong resulta sa dihang gilearn sa mga Chinese ang painful lesson ilang gi-adapt ang love for the rich o capitalist in addition to their love for the poor. Starting with the Chinese leader Deng Xiaoping. Love for the workers and love for the capitalist na. Kung sa Bible pa, love your neighbor as or like yourself. Ang sa effect, sudden or phenomenal rise of the Chinese the riches all over the world. Ang Amerikana ay nag na, mo'y nangutang sa China karon as much as 85 billion dollars a day in some period during crisis to finance government and help US companies on crisis. So China so China na ang leader. Ang Amerika na mo'y borrower. Ang total utang karon sa USE is 41 trillion dollars. Grabe sad ang krisis karon sa UK and Europe. Why? Kay ang mga 54 countries, 54 countries sa Africa tuwa na sa China muabin after China empower them or practice empowerment charity or investment side by side dole out charity for AIDS. So dali nakagraduate ang mga Africans gikan sa dole out charity in 36 years lang, 30 ah, years lang. Wala na sila magdawat og AIDS kaayo kay kapabol naman sila sa give and take o mutual business relationship. Bait kaadyo ang China ang ijang arms o AIDS o dole out charity dili lang food o medicine but also roads, bridges, railways, dams, irrigation, communication facilities, etc. which are also empowering. So asa magcombine ang dole out ug empowerment ilang gi-combine especially sa school or education apel actual work skills training. So within just 30 years, Africa rises up like a phoenix from the ashes. Dili na bigars ang mga Africans. They are fast becoming professionals, skilled workers, and entrepreneurs. So giving the Chinese more business. At the end, the Chinese have enriched themselves by enriching others. Ang mga Americans and Europeans and longer 200 years but exploiting and suppressing. And when the Africans fell into illnesses, poverty, filth, and squalor, they sent their churches and NGOs and government aids, alias to out charity, but never empowerment charity, only food and medicine to ensure they couldn't graduate from their being beggars. Now, the prospering Africans are saying goodbye to USA and Europe. And USA and Europe are now in the crisis, while Africa and China are on the rise. US President Biden invited the 54 African presidents, where a total of 49 attended to the Washington US Africa Summit. The African leaders said to Biden, during the meeting. Kung matok nga nin, nimo ninjo ang treatment sa mga Chinese namo, then we will continue to trade with the USA along with the China, with the Chinese. No more exploit and dole out on the tactic. We need and prefer empowerment charity. No arms, not arms all of the time because that causes us to remain beggars. Mga kapatid, mga kauban, nakasugod na tagamay sa give a fish and teach how to fish. Ang needed is chakra meaning earnest, in addition to chakra 3, willing. So, may deserve as very good um, context para sa atong sunod nga mga bulaton. So please be guided accordingly and God bless you all. Amen.